Jelende wacht voor die land met die insekteplooien, die land aan die rivieren van kus. Hij stier gesande oor see, hy stier hulle in papieren spoote oor die water. Gaan terug, gesande wat zo so haastig is, gaan terug naar hulle lang mense toe, hulle met die blinkvelle, julle volk wat wijd in zijn gevrees wordt, wat gewoond is om alles met macht plat te trap, en wie sy land die riviere deersnij word. Julle allemaal wat in die wereld woon, julle bewoners van die aarde, Kijk wanneer die vaandel opgesteek wordt op die bergen, luister wanneer die ramshoring blaas. So het die Heere vir my gesê, ek sal rustig uit my woonplek onder toe kyk, ongestoord soos die hete golwe op een warm dag, soos een misvolk in die somerhitte. Voor die tijd van die granus, wanneer die bloeitijd van die wingerd voorbij is, en die blomme drijven geword het wat bezig is om rijp te worden, word die veneerklote met sneeuwmesse afgesny en die ranke afgebreek en weggegooid. Die ranke wordt oorgelaat aan die roofwols uit die berge en aan die wilde dieren. In die somers sit die roofwols op die ranke, in die winter le die wilde dieren daarop. In die tijd zal daar geskenke aan die Heere die Almachtige gebring word uit die land wat die riviere deersnui word. Het zal kom van die land mensen met die blinkvelle, die volk wat wijd en zuid gevrees wordt die nasie wat gewoond is om alles met macht plat te trap. Hulle sal die geskenke bring na Sionsberg toe, na die plek toe waar die Heere die Almachtige geroem word.